դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 90 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտակ հիմնական խնդիրը։ Ռազմական որևէ գործողություն առավել եւս նոր պատերազմ չի կարող բերել Արցախի խնդրի լուծման։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ավելին նոր պատերազմը կդառնա առանց այդել բարդ խնդրի նոր ցաներ բաղկացուցիչ եւ ոչ խնդրի լուծում։ Նախորդ տարվա ապրիլյան իրադարձությունները մի ավելորդ անգամ եկան ապացուցելու մեր հակառակորդներին, որ ուժի կիրառման կամ դրա սպառնալիքի ճանապարհը ողբերգական է եւ փակուղային, այսինքն դա ճանապարհ չէ։ Այդ իրադարձությունները նաեւ ակնհայտ ակնհայտորեն ցույց տվեցին, թե որքան կենսական եւ անփոխարինելի կարեւորություն ունի Արցախի շուրջ ստեղծված անվտանգության գոտին, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այսօր կայցելի Իրան։ Այսի շրջանակներում կկայանան երկու երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների բանակցությունները։ Վիգեն Սարգսյանի այսի հիմնական նպատակը Իրանի ու Հայաստանի միջև պաշտպանական խորհրդակցությունները շարունակելն է։ Օրակարգում են նաև Թեհրանի ու Երևանի միջև երկկողմանի եւ տարածաշրջանային միանային կապերի ամրապնդումը հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունից։ Հայոց բանակի օրը յուրովի տոնական է դարձել Թբիլիսահայ համայնքի համար։ Այդ օրը հայ մտավորականները, համայնքային գործիչները եւ Թբիլիսահայ հասարակայնության ներկայացուցիչները Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության դիվանագետների եւ Վիրահայոց թեմի առաջնորդի գլխավորությամբ ու հոգեվոր դասի մասնակցությամբ ցաղիկներ են խոնարել Սուրբ Գևորգ առաջնորդանից եկեղեցու Բաքում հանգչող հայազգի գեներալներ Միխայել Լորիս Մելիքովի, Իվան Լազարևի, Բորիս Շելկովնիկովի, Արզաս Տերղուկասովի տապանակ տակառաքարերին։ Կարվաճարի միջնաբերդ թատերախումն այցելել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորամասերից մեկը զինվորների տոնը շնորհավորելու։ Հերախոսակապով հաղորդում է Շաումյանի շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Զորամասում թատերախմբին սպասում էին զինվորներն ու զորամասի հրամանատարությունը։ Թատերախմբի համակարգող Տաթևիկ Վիրաբյանը ողջունեց բոլոր ներկաներին ու շնորհավորեց զինվորների տոնը։ Նա շնորհակալություն հայտնեց տղաներին մեր խաղաղ կյանքի համար։ Նրանց ամփորձանք ծառայություն ու բարի տուն դարձ մաղթել։ Այնուհետև երեխաները ներկայացրին Հովանես Թումանյանի բարի կենթանը Սուփիկ Որսկանը, Անբան Հուրին եւ Տիկոսի մահը հեքիաթների բեմադրությունը։ Ներկայացումը ջերմ ընդունելության արժանացավ զինվորների կողմից։ Բեմադրությունից հետո երեխաները նաև հայրենասիրական երգեր կատարեցին։ Զինվորները եւս ներկայացրին երգեր ու գործիքային կատարումներ։ Երեխաներս ինձ առայողների հետ ազգային պարեր պարեցին։ Դպրոցականները նաև ժամանակ ունեցան շփվելու զինվորների հետ, զրուցելու նրանց հետ ծառայությունից, բանակային կյանքից։ Նրանց հանձնեցին իրենց ու ընկերների կողմից բերված նվերներն ու գրածնամակները, ծանոթացան բանակային առօրյային ու զինվորների հետ միասին ճաշեցին։ Միջոցառման ավարտին երեխաները շնորհակալություն հայտնեցին տղաներին, իրենց պաշտպանելու ու խաղաղությունն ապահովելու համար։ Հիշեցնենք, որ Քարվաճարի միջնաբերդ թատերախումբը ձևավորվել է 2016 թվականի մարտ ամսին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հադրութի շրջանում կազմավորվել է համանadrության հանրակրվեի 10 շտաբ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից հաստատված Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ 2017 թվականի փետրվարի 20-ի հանրակրվեի նախապատրաստման եւ անցկացման հիմնական միջոցառումների ծրագրի Հադրութի տարածքային ընտրական հանձնաժողովը հրավիրել է իր անդրանիկ նիստը, որտեղ քննարկվել են շրջանում անցկացվող հանրակրվեի կազմակերպման առնչվող մի շարք հարցեր։ Ըստ տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Բենիկ Կարապետյանի, հանձնաժողովի անդամների միջև կատարվել են աշխատանքային բախշում ինչպես նաև դեղամասային հանձնաժողովների կազմավորման համար ներկայացվել են համապատասխան հայտեր։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության հադրութի ոստիկանության բաժնի համայնքների ղեկավարների տարածքային տարական հանձնաժողովի նախագահի մասնակցությամբ կազմավորվել են հանրակրեի տեղամասերը եւ տեղամասային կենտրոնները, որի քանակը հադրութում 33 է։ Շրջանում սկսված է հանրակրեի քարոշչական աշխատանքները։ Ինչպես տեղեկացրեց վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Վարդան Գասպարյանը, շրջանում ամեն ինչ արվում է բարձր մակարդակով անցկացնել ժամանակական հանրաքվեն։ Դուք լսում եք լուրեր։ Գաղտնիք չէ, որ դեռևս անցյալ տարվա դեկտեմբերին Ադրբեջանում ստեղծված Բաքվի խաղաղության պլատֆորմ կոչվող շարժումն այդ հանրապետության հակահայ տեղեկատվական պատերազմի բաղադրիչներից է՝ ի տարբերություն հայ հանրության, աշխարհին որպես խաղաղության ձգտող, քաղաքակիրթ, հանդուրժողական երկիր ներկայանալու փորձ։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Երևի թե անիմաստ է խոսել քնած մարդուն եւ կամ գերեվարված զինվորին գլխատողին հերոսացնող առհասարակ հայի սպանությունը խրախուսող երկրի այդ ըստեյության սադրիչ նախաձեռնության բարի նպատակների մասին։ Պլատֆորմի մասին տեղեկատվություն փնտրելիս համացանցում հանդիպում է այն ձևակերպմանը, թե այն իբր կոչված է հայ-ադրբեջանական հասարակական շփումներով նպաստել Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարմանը։ Ինչպես ասում են, իրավիճակը կլիներ ծիծաղելի, եթե չլիներ այսքան ցավալի։ Որքան էլ ցավալի է, իրենց մտավորական համարող մի քանի հայ միացել է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության աշխատասենյակներում ծնունդ առած պլատֆորմին եւ ըստ էության ջուր լցնում Բաքվի քարոշչության ջրաղացին։ Արդյոք այդ փաստը խոսում է ծրագրի հաջող հերանեկարի մասին։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի կարծիքով ես չեմ կարծում, որ պետք է դրա դեմ պայքարել Առավել եւս չեմ կարծում, որ ինչ որ լուրջ հաջողությունների են հասել ադրբեջանցիները, երբ որ ունեցել են Վահան Մարտիրոսյանի պես դավաճան կամ այնտեղ 3-4 հոգի նույնպես մարտիկ կային, որտեղ վերջի տարիների ընթացքում արևմուտքը կլիներ թե միջազգային տարբեր դրամաշնորհով աշխատող ծրագրեր, թե Հայաստանում, թե Արցախում փորձում էին ձևավորել մի հանրույթ, հասարակության մի զանգված, որը պատրաստ կլներ Ադրբեջանի հետ գնալ նման հարաբերությունների։ Տարիներ է ծախսվել դրա վրա, դրա դրա վրա ծախսվել են միլիոնավոր դոլարներ, արդյունքում ունեցել են 4-5 հոգի դավաճան։ Այսինքն մենք այստեղ պետք է խոսենք ոչ թե նրա մասին, որ Ադրբեջանը կարողացավ ստեղծել պլատֆորմ, ինչ որ ինչ որ քարոզում է, մենք պետք է խոսենք այն մասին, որ այդ գաղափարի քարոզությունը տարիներ շարունակ, որոնք իրականացվում էին հայկական պետությունում, դրանք տապալվել են։ Արհասարակ տասնամյակներ ի վեր Բաքուն ակտիվ քարոշչություն է իրականացնում հայ հասարակության շրջանում, ընդ որում հիմնականում հասարակական գազམ་ակերպությունների միջոցով տարաբնույթ ծրագրերի տեսքով։ Պետք է ասել, որ այդ նպատակի համար Բաքուն երբեք միջոցներ չի խնայել, Քաղաքագետն այդ ոչ կառավարական կառույցների հայկական դաշտ ներթափանցելու հնարավորությունը բացատրում է նրանով, որ գրանցվելով որևէ երրորդ երկրում նրանք կարողանում են ներկայանալ ու գործել առանց խոչընդոտների։ Իսկապես ինքս տեսել եմ, թե ինչքան շատ ծրագրեր են իրականացում, քանի ուսանողների խումբ են ուղարկվել Վրաստան օրինակ, որտեղ նրանք համատեղ ադրբեջանցիների ծրագրերի են մասնակցել, եւ այդ բազմահազար ներգրավվածներից ընդամենը գտնվել են 3-4 հոգի մարդ, ովքեր գնացել են այդ շարժման։ Այսինքն ես վստահ եմ, որ այս տապալումը հետագայում իրենց թույլ կտա նույն միջազգային կառույցներին, որոնցից շատերը դեպ ֆինանսավորվում են այդ թվում նաեւ թուրքական տարբեր հիմնադրամներից, դրանք փաստերը կան հանրահայտ իրողություններ են։ Կարծում եմ, որ նրանք կհասկանան, որ այլևս այս դաշտում աշխատանքի տեղ չունեն։ Հուսադրող է նաև այն հանգամանքը, որ մեր իրականության մեջ հետսհետե աճում ուժգնանում է հանրային հակազդեցությունը մեր ազգային մտածողությանը ոչ հարիր այդ ազգադավ երևույթի հանդեպ։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ջիվանիում ձմեռը կարճատև ու մեղմ է լինում, սակայն նույնիսկ այս պարագայում տարվա այս եղանակը այն ժամանակաշրջանն է, երբ գյուղացու գործը պակասում է։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Գյուղատնտեսական աշխատանքների пассив ժամանակաշրջանը շատերի համար դառնում է վառարանի մոտ հերոստացույցի ընկերակցությամբ թե խմելու երեկոներ։ Շատերն էլ հենց այս եղանակի համար զբաղմունք են գտել, որը նաև հավելյալ եկամտի աղբյուր է դառնում։ Կարինե Հարությունյանը մշտապես ինչ որ գործով զբաղված է։ Մեկ անասուն է հանդը տանում, մեկ տնամերձն է մշակում, մեկ տուն տեղ հավաքում կարգավորում։ Բավարար կյանքի համար գյուղացի կինը իր կարգախոսն ունի։ Ով աշխատում է, նա էլ ունի, էդ է։ դե։ Գյուղում ու երևի ամբողջ Արցախում միակ հովիվ կինն է, որ անասունահանդ է տանում ու իր աշխատանքը սիրով է անում։ Ստացած արդյունքներից էլ գոհ է։ Ես անգամ տավարած եմ գնում, բայց ամաչում չեմ։ Անասունների հետ զբաղվել շատ եմ սիրում։ Առավոտը պիտի գյուղացին ժամը 6-ին գաթը, բանիրը, մածը, կարակը, սմետանը լրիվ իմ տնից։ Այս տարի Բերքի տոնին եմ բերել ամեն ինչ, իմ տան ունեցած սեփական ամեն ինչը։ Մի օրվա մեջ 100.000 եմ աշխատել։ Քիչ գումար չի։ Ձմեռն էլ Տիկին Կարինեն հանգիստ չի նստում։ Ձմեռային երկար երեկոները կրճատելու միջոց է գտել, ինչը ընտանիքին հավելյալ եկամուտ է ապահովում։ Մասանցով նայում գրում եմ, գրանցում եմ, հետո սկսում եմ գործել։ Մեր շենացիները տեսնում են իրենց բարեկամների հետ են առնում, ովքեր կարում չեն, քաղաքում գործեն կամ ես իշխին եմ ինչ, բարապ չեմ նստում պարապ չնստելու հետ եմ անում։ Իրիկունը որ նստում եմ արդեն կարունչում, պիտի ինչ որ մի բանով զբաղնեմ։ Դե փարք ասում աշխատանքս ես ունեմ։ Եթե հանդն եմ գնում, ելի իմ թելերս, տնում եմ տոբրագս մի հատ էլ ջուր, հաց էլ չեմ ուզում։ Ամբողջ օրը հանդը կարամ նստեմ։ Հազվադեպ ու կարճատև ազատրոպեններին տիկին Կարինեի մտքերը զբաղեցնում են իր զավակները, երազում է բազմաթորնատեր տատիկ դառնալու մասին։ Ես մտածում եմ երեխաների մասին։ 4-ը ունիմ, 3-ը Ռուսաստանեն մին էստեղ են։ 3 տղաս արդեն մեծ-մեծ են, բայց բսակվում չէ։ Թե ինչի չեմ բսակվում, դրան էլ եմ զարմանում։ Բելլա Լալայան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Բաքուն չի պատրաստվում իր վրա վերցնել ուշ չկիրառելու պատասխանատվությունը։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Սկակովը մեկնաբանելով Յակոմինսկի խմբի խաղաղ կարգավորման կոչերին Ադրբեջանի քննադատությունը։ Ակնհայտ է, որ Բաքուն նպատակ ունի օգտվել համանախագահների փոփոխությունից եւ թուլացնել Մինսկի խումբը։ Ակնհայտ է, որ նա ուզում է ձերքերն ազատ պահել։ Համենայն դեպս նա դեռևս խոսում է տարածքային ամբողջականության սկզբունքից, որպես առաջնահերթություններից ամենա առաջնահերթ, ասել է քաղաքագետը։ Միացյալ Նահանգների նորանշանակ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը պատրաստակամություն է հայտնել աշխատելու Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ հանուն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման։ Պատասխանելով սենատոր Էդ Մարքեի հարցին, թե ինչ քայլեր կձեռնարկի ապագա պետքարտուղարը դադարեցնելու Թուրքիայի կողմից Հայաստանի շրջափակումը, Թիլերսոնն ասել է. «Կողմերի հետ իմ քննարկումների ժամանակ ես կաջակցեմ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև դիվանագիտական, տնտեսական եւ քաղաքացիական հասարակությունների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Տարածաշրջանում ԱՄՆ առաջնորդությունն ու հանրարությունը կնպաստի անհրաժեշտ վստահության հաստատմանը հանուն Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների բարելավման։ Վաշինգտոնի եւ Նյու Յորքի հայերը Բելարուսի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների արչեւ ակցիաներ են անցկացրել Իսրայելի քաղաքացի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին անհապաղ եւ անվերապահորեն ազատելու պահանջով։ Բելարուսի դեսպանատների մոտ համանման ակցիաներ են անցկացվում ամբողջ աշխարհում։ Ներկայումս Լապշինին Ադրբեջան արտահանձնում է սպասում այն պատճառով, որ նա չճանաչված Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն է այցելել առանց Ադրբեջանի իշխանությունների հետ համաձայնեցնելու եւ այն բանից հետո, երբ քննադատել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բռնապետական ռեժիմը։ Ադրբեջանի կառավարությունը հույս ունի Լապշինի արտահանձմամբ վերջ տալ Արցախում իրադարձությունների ապագա ազատ եւ անխոչնդոտ լուսաբանմանը, որը վտանգավոր նախադեպ է եւ մենք այն ուղակի անընդունելի ենք համարում, հայտարարել է հայկական երիտասարդական ֆեդերացիայի նախագահ Արամ Թրամբլյանը մարզասերների համար։ Հոլանդիայի Վեյք Անզայի քաղաքում ավարտված շախմատի սուպերմրցաշարում Լևոն Արոնյանը վաստակել է 7.5 միավոր եւ հնդիկ Բասկարան Ադիբանի եւ Չինացի Իվեի հետ բաժանել 3-ից 5-րդ տեղերը։ Առաջին տեղը միանձնյա գրավել է ամերիկացի Ուելսի Սոն, երկրորդ տեղը աշխարհի չեմպիոն Նորվեգացի Մագնուս Կարլսենը։ 2017 թվականի Եվրոպայի մինչև 20 տարեկանների B դիվիզիոնի առաջնությունում բասկետբոլի Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի առաջին մրցակիցը կլինի Ֆինլանդիայի ընտրանին։ FIFA-ն հրապարակել է առաջնության խաղացանկը։ Առաջնությունը, որին մասնակցելու են 22 հավաքականներ, տեղի է ունենալու Ռումինիայի Օրադեա քաղաքում 2017-ի հուլիսի 14-ից 23-ը։ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականն ընդգրկված է այ ենթախմբում, որտեղ մրցելու շփվելու է Ֆինլանդիայի, Մալթայի, Բելարուսի, Բելգիայի եւ Լեհաստանի հավաքականների հետ։ Առաջին հանդիպումը հայ բասկետբոլիստները կանցկացնեն հուլիսի 14-ին մրցելով Ֆինլանդիայի ընտրանու հետ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն օրվա երկրորդ կեսին ձյուն։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 9, ցերեկը 0-ից 4 աստիճան ցուրտ։